Pakartoto įstatymo knyga. 34 skyrius. Moze iš Muabo lygumų nuėjo iki Nebojo kalno ir įlipo į Pizgos viršūnę ties Jerichu. Ten viešpats jam parodė visą Giliadą iki Dano žemių ir visas Naftalio, Efraimo, Manaso ir Judo žemės iki vakarų jūros. Krašto pietinę dalį, palmių miesto, Jericho slėniai, iki Cuaro. Viešpacem tarė, tai žemė, kurią pažadėjau Abromui, Izaokui ir Jokūbui duoti jų palikuonėms. Tu ją matai savo akimis, bet į ją neįeisi. Viešpatės tarnas Moze mirė Moabo žemėje, kaip viešpats buvo sakęs. Jis jį palaidojo Moabo žemės slėnyje, ties bet peorų. Bet ne vienas žmogus iki šios dienos nežino jo kapo. Moze mirė 120 metų, nenusilpo jo akis ir jo jėgos neišseko. Izraelitai jį apraudojo 30 dienų Muabo lygumose. Po to gedulas pasibaigė. Nuno sūnus Jozue buvo pilnas išminties dvasios, nes Moze buvo uždėjęs ant jo rankas. Izraelitai jo klausė ir darė, kaip viešpats buvo įsakęs Mozei. Nuo to laiko Nebebuvo Izraelyje tokio pranašo kaip Mozė, kuri viešpats pažinojo veidas į veidą, kuris darytų tokius ženklus ir stebuklus, kuriuos daryti viešpats pasiuntė Mozę į Egipto žemę, faronui, jo tarnams ir visam jo kraštui, kuris parodytų galingą ranką ir baisius dalykus, kuriuos Mozė darė izraelitų akivaizdoje